Tak my jsme skupina Kudní otrava, jinak je to teda po zhruba přesně 10 let po založení. Fašistický svině. iščekivanju po šumama i gorama, prosto kako bi se nekako nadovezalo na fašističke svinje. Da jezik antifašista je očigledno univerzalan, a pogotovo ako je tako blizak kao što je češki. Akutni otrava u, za početak 60. kupeka, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. A, kao što smo već najavili, a zapravo smo o tome pričali i pre možda nekih okruglo zapravo 10 epizoda kad su nam gošće bile Iva i Mila iz festivala Sedam veličanstvenih, pa smo između ostalog najavili i večerašnju gošću. Eto, prošlo je devet kupeka do tog trenutka. Helena Trešnikova, žena koja je na Sedam veličanstvenih nastupila sa filmom Privatni svemir. Uh, o njoj ćemo zapravo malo više kasnije pričati u stvari više će i ona zapravo sama pričati o samoj sebi i o Češkoj i o njenom životu, zapravo ono čime se bavi i kako radi. Osim Češke najavili smo danas ponovo spuštanje i do undergrounda, o tome će vas malo više obavestiti Anja i Jelena. Jeste, dakle osim Tatjane pričali smo i sa Katarinom i Borkom koji ispred e, skrivenog e, Beogradskog underground festivala, dakle oni su njegovi organizatori i oni će nam zapravo reći nešto više o tome, kasnije uz muziku. U drugom dijelu. Dobro, a tu je i, ne znam da li da kažem, naša redovna rubrika. pa, <laughs> evo drugi put, <laughs> ali mi nikako, nikako da smislimo naziv kako će se zvati, tako da vas evo opet po drugi put pozivamo da pišete na naš mail dekupek.gmail.com predloge svoje. Možda neko baš ima neki dobar. Da, poslednji put kad su nam ljudi zapravo pisali na taj e-mail je bilo ono kad smo delili knjige, čini I mi se. Ništa. Da, da, da. A, da. ovaj, ali uporno pišu isti ti koji su o, pisali, koji su dobili knjige, zato mislim dobili su ih figurativno, zapravo još nije stiglo na njihovu adresu, pa ako slušaju, ja imam informaciju od danas da je stigao novi kontingent knjiga Cvećarnica u kući cveća i da eto, u roku od nedelju do 10 dana očekujete konačno da će izdavač ispuniti to obećanje, jer navodno se knjiga jako dobro prodaje. Eto, što nije loša već. Da. Dobro, mi ćemo kupek 60. po redu nastaviti u ritmu Češke, a, osim Helene Trešnikove, ili kako je Jelena rekla Tatjane. <laughs> a, Lapsus skala. Da. Pripremili smo dosta češke muzike koja će biti u stilu onog što smo imali prilike da čujemo na početku, ali to je nešto što ćemo slušati zapravo između razgovora sa Helenom, A sada ćemo poslušati band koji se zove The Tower of Dudes, koji jeste nastao u Pragu u Češkoj, ali zapravo po svemu ostalom i po svom izričaju, a i po članovima benda zapravo nema veze sa Češkom, pa eto, krećemo sa tim, a onda ćemo slušati Helenu, e, dosta češke muzike, da bi nakon toga zapravo krenuli da pričamo i o Underground festivalu u Podmornici, o kojoj smo inače nekoliko, odnosno jednom imali prilike malo konkretnije da pričamo kad smo pričali o šabačkom undergroundu, pa eto, čujemo se uskoro. River of Dudes u kupeku pod rednim brojem 60. E, u nastavku kupeka mi ćemo poslušati e, razgovor sa Helenom Trešnikovom koji smo uradili ovde u tim danima e, festivala Sedam veličanstvenih. Možda samo par reči o Heleni Trešnikovoj, žena koja inače predaje na čuvenoj Češkoj filmskoj akademiji, koja je dobitnica i raznih nagrada, uh, i Evropske filmske akademije i tako dalje i tako dalje. U, u Beogradu smo imali prilike da je vidimo i da pogledamo njen film Privatni svemir. Priča inače prati verovali ili ne 37 godina života jedne porodice, konkretno jednog lika koji se zove Honza i počinje upravo sa negde njegovim rođenjem. Otac je vodio dnevnik i na osnovu tih dnevnika je nekako isklapala priču od snimaka koje je zapravo snimala 37 godina. Ja mislim da je to samo po sebi zaista fascinantno, ali pre nego što se složite sa mnom, preporučujem da poslušamo razgovor koji sam uglavnom vodio ja, međutim pojedini delovi su preuzeti sa razgovora sa Helenom koji je bio nakon filma u Sava centru, a koji je vodio naravno autor festivala idejni pokretač e, Zoran Popović. Pa uživajte. Koliko je film Privatni svemir zapravo delom i njena priča? odnosno ne samo porodice, ovaj, nego i njena, jer je ona zapravo dobrim delom činila između ostalog i deo te porodice 37 godina. Ja sam stol Janou, uh, e, vlasnika Maradjela Vot. Znači Jana, majka Honzina iz filma i Helena su drugarice još od malih nogu, njihove majke su išle zajedno u školu ta, i one su rođene iste godine, tako da su u suštini odrastale zajedno i kada je diplomirala na FAMU e, konkurisala je za posao koji se ticao snimanja kratkog dokumentarnog filma gde je ona e, dala svoj dosije sa idejom kako majčinstvo menja ženu. E, znači, pošto je osvojila praktično taj konkurs, znala je da se takva prilika ne dešava dva put i bilo je veoma važno da nađe ženu koja je bila spremana da se upusti u taj projekat, koja je bila trudna i koja bi ju dopustila da snimi rođenje svog deta deteta. A upravo u tom trenutku ju je nazvala Jana i rekla joj da ju vesti da čeka dete. I istog trenutka sam znala da je to pun pogodak i krenula sam da je nagovaram da se upusti sa mnom u snimanje ovog filma. Prvo joj je govorila da je Helena Monte ne lupa i gluposti, odakle ti uopšte takva ideja, a onda je pristala. A onda smo snimile dokumentarni film, kratki dokumentarni film koji je trajao 15 minuta, koji se davao u bioskopima kao pred film, pre nekih drugih uh, dugačkih filmova i koji se zvao Iznenađenje, Čudo. I taj film je sadržao momente od trenutka kada je Jana zatrudnela do vremena kada je Honza imao 4-5 godina. Taj film se izvesno vreme davao u bioskopima, međutim kad smo već snimali 4-5 godina njegovog života, to je život deteta koje se praktično rodilo pred kamerama, mene je zanimalo kako bi izgledalo da, uh, snimanje nastavka njegovog života. Tako da sam s vremena na vreme snimala Jana, sina te porodice. Međutim, u to vreme niko nije imao iskustva sa sakupljanjem materijala u tako dugom vremenskom periodu, tako da nisam imala pojma šta da očekujem. U to vreme sam radila na gomili drugih projekata. S vremena na vreme sam snimala u ovoj porodici. U porodici sam bila, u, s porodicom sam bila u kontaktu zato što smo bili prijatelji, ali postojala je ogromna nesigurnost jer nisam znala šta, šta će se desiti sa ovim životnim projektom naša deca su se jako lepo družila i uvijek je tu bilo mnogo više prijateljstva nego kontakta zbog filma. A onda je nastupio trenutak kada sam pomislila da film nikada neću završiti zato što je Konza u jednom trenutku nestao u svetu. Niko nije znao gde se nalazi, to je bilo u trenutku kad je imao 19-20 godina. E, on je uvek e, slao, na primer, pisma roditeljima i rekao mama, tata, tu sam, međutim u sledećem trenutku se već nalazio na drugom mestu to je osoba koja je htela da bude potpuno nezavisna i potpuno svoja, slobodna. I tek kad se skrasio u Španiji, pomislila sam, jao, završit ćemo film, ali postojao ovaj je jedan uslov sa Honzine strane, a to je bilo da nastavak filma ne snima Helena, nego njen sin Tomaš. I tako da je nekoliko snimaka snimio Tomaš, posle smo krenuli da prebiramo po materijalu i konačno smo završili znala sam da Petar vodi dnevnik i onda sam pozajmila od njega njegove dnevnike. Krenula sam da analiziram dnevnik, prolazila sam kroz svaki red i shvatila sam da će to biti veoma važan moment u mom filmu i jako dugo smo montirali materijal, užasno dugo vremena nam je trebalo. E, zato što smo koristili e, arhivirani materijal i trudila sam se da nađem neku povezanost između celog materijala. E, u ovom filmu u stvari postoji više različitih perioda u kojima eh, je taj film sniman. I kada ste snimali 80-ih, mladi bračni par, eh, da li ste tada mogli da pretpostavite da će taj film imati nastavak? Da li je bilo ikakvih naznaka da tako nešto može da se dogodi? Ja sam uh Godine 74. ja sam snimila film, 15-minutni dokumentarni, kako se žena menja kada postane majka. Kada I to je bio završen. Kad je e, Honzi bilo godinu i po, onda je ona počela da razmišlja kako bi, šta bi to bilo, da, kako bi to bilo lepo da mi sada počnemo da snimamo ponovo, ka, e, da, vidi, da se vidi šta će s tim detetom da se desi. Znači, to sam počela da radim be, na sobstvenu odgovornost, bez nekakvih financija e, sa strane. To nije izgledalo kao danas da svako ima kameru kućnu, nego je morala da se pozajemljuje kamera i materijal i onda je uvek morala, morala smo to tako da radimo da e, u, u okviru nekog drugog snimanja iskoristi i snimi nešto za ovo. I uopšte nisam imala nikakvu sigurnost da će se od ovog nešto da se desi. Nešto kasnije sam počela da radim druge e, dugotrajne <laughs> projekte, ali ovo je bila intuicija, ovo, je, ovo su sledeće ovi projekti su bili cilj, ciljano rađeni, znači razmišljala, imala je ideju kako će da ih, ovo je bila više in, intuitivna. I onda je E, vremenom shvatila kako se rade u stvari ti dugotrajni projekti i to je dugovremenski ili kako već da. sada na, tako dugovremenski da, da, dugoročni dugoročni e, s, u svakom slučaju e, shvatila je kako se rade i kako će e, da, što se ovog projekta tiče nije imala ideju kako će da se završi i kada će da se završi ali već je znala da će ga završiti Moram da kažem da mi je zaista sjajno bilo gledati film, jer sam ja svega tri meseca stariji od Hamze. Honza. Honza. Jan. Da. Jan se zove čovjek. E, pogotovo što smo rasli otprilike u sličnom društvenom uređenju, da ne kažem, ajde, skoro pa istom. E, međutim, u trenutku kada su se tamo dešavale promene, pad Berlinskog zida, mi smo ovde zapravo gradili zidove među nama i tu su se negde zapravo naši putevi razilazili, ali na stranu sada sve to, ono što mi je zapravo jako zanimljivo, što mi se čini da ste vi napravili jedan sjajan reality show. Když jsem uh, e, začinala sa svou časozběrnou metodou, tak ještě tvůrci reality show možná kaže, kada je počinjala sa svojom a, dugoročnom metodom snimanja filmova, tada e, reality show još uvek nisu postojali, verovatno im nije padalo na pamet, ali vidi se prosto da, eto, znači neš, neke stvari su u vazduhu ipak. <laughs> ali nada se da se to razlikuje od reality show, nečemu bar. <laughs> <laughs> Trošku. Trošku. Malo. program kulturartistik me karakter edukativ. Nezbyl ani jeden plijou slony. Bijou slony. Vyšin velkých Karpat přes moře. počinjali spajanje svih ovih materijala, e, u kojoj meri ste bili svesni da obuhvatate ne život jednog mladića, Honze, 37 godina, nego da pokušavate da obuhvatite jednu ogromnu epohu u onome što je savremena istorija. Žetunglarovu? Da Misli da je počela da pravi ovakve filmove, da. između ostalog, zato što je, kad je bila mla, mlada, od mladosti rane, pisala dnevnike i u te dnevnike, pored toga što je pisala o svom privatnom životu, je pisala i o tome šta se dešava u društvu. Tako da je identičnu stvar, u stvari se trudi da stavi u film, pored toga šta se dešava u jednoj porodici, jel, da stavi šta se dešava u drugoj filmu Katki, koja je zavi, zavisnik, narkoman, tamo ta, ta, to, ta e, epoha se ne, po, ne pojavljuje, ali se, zato što je ona sama po sebi malo u, živi u svom svetu. To jest izvan toga izvan što, tog što se dešava. Globalni događaj. Tako da samim tim je, je a u ostalim filmovima e, tim u dugoročnim se to pojavljuje. A što se tiče ovog filma, to je bio jedan, jedan ozbiljan uh, pokušaj da se spoje velike, velik, velika i mala istorija. Znači, ovde je najveći, pro, najveći posao bio u montaži, jer je bilo puno svega, i, a, i svemira, i gota, i porodice, i predsednika, I onda je to trebalo nekako da se uobliči i da se dovede do, nek, do, do perfekcije i to je bilo najveći posao u stvari. I to je bio najteži posao. I da te, u stvari, dnevnici koje, koji, koji ste videli u filmu, da, da to ima neki smisao sa ovim događanjima, to je bio težak posao kakve su bile reakcije. Jaki da li je bilo nekih zanimljivih reakcija ljudi da, koji su u tome pronalazili nešto što je njihova lična priča da, povezana s tim vremenom? Uh, tak bile kritike i e pozitivni i negativni. Bile su kritike kako pozitivne, tako i negativne i jedan e, mladi kritičar je napisao da je ta obi, ob, običnost tog, te, očigledno te porodice nepodnošljiva. Kaže, kada taj isti kritičar je rekao da kada e, čovek vidi film Katka koji je o drogama, ima želju da prestane da se drogira, hm. a kada vidi ovaj film, E, o porodici ima želju da ide da se ubi. To je bila ekstremno negativna kritika, a onda je bilo lepih kritika gde su joj rekli da, da, da, koji su pisali o tome da je e, napraviti film takav o običnim ljudima u stvari najteži i da je to jedan od red puteva koji red, redko ljudi idu tim putem. Koliko ste se vi zapravo nalazili u toj njihovoj priči? Pre svega, mislim u tim nekim ključnim trenucima, e, pa i političkim, jer kraj 80-ih godina je vrlo značajan. Koliko ste vi možda osjećali potrebu da jednoj običnoj porodici možda još dodatno date neku drugu dimenziju, možda aktivniju u tim nekim ključnim dešavanjima u Čekoslovačkoj nakon pada Berlinskog zida, odnosno za vreme pada. Vlastně taková asi nejdůležitější klíčová událost, kdy jsme byli spolu, bylo v eh, u listopadu 80. Najvažniji trenutak kada smo bili zajedno je bio novembar 1989. u trenutku plišane revolucije, kada se dešavala plišana revolucija. Ali moram da priznam da s obzirom na to da smo živeli u dva različita grada, naš kontakt nije bio toliko intenzivan kao kad bismo živeli u istom gradu. Eh, bili smo u kontaktu putem telefona i zajedno smo prolazili kroz sve te događaje koji su se dešavali u zemlji. Eh, nisam predstavila život eh, neke porodice koja mi je strana, ja sam predstavila život porodice sa kojim imam veoma bliski kontakt. I upravo zbog toga ovaj film shvatam veoma lično da li ste zbog svega toga poželeli i došli u neku vrstu opasnosti da se sami upletete u njihov život, da, da. da im pomognete i prilikom obrazovanja, odnosno edukacije, ili samo klamze, e, pa možda i u nekim drugim situacijama za koje ste smatrali da oni se možda ne snalaze najbolje. To ne, to bih se ne troufla njeco, ja nje... Ne, ne bih sebi dopustila da se mešam u njihove probleme. Mi smo uvek veoma prijateljski pričali o tome što, e, šta se dešavalo u njihovoj porodici, o tome što, pričala sam sa Janom šta se dešavalo sa Honzom, a upravo sam davala savete jedino i samo kao prijatelj. Spominjali ste između ostalog i Janu i kao majku. U filmu se spominje odnosno ona priča i o svom majčinstvu u trenucima socijalizma takvog kakvog je, kakav je bio, ali koji je za majke pre svega zapravo sa tog nekog socijalnog aspekta bilo zapravo jedna poprilično lagodna pozicija. Da li ste možda poželeli da nastavite snimati možda sa tom ili sa nekom drugom porodicom, opet sa majkom, možda zapravo sa čerkom koja je koja se porodila, ali u nekim potpuno drugačijim životnim uslovima koji su mogu slobodno da kažem čak suroviji nego što su bili oni. Možda to bude um, e, pokračovanje. Možda bi to mogao da bude nastavak filma. Moram samo da napomenem da način na koji Jana predstavljena u filmu uh, nije svaka žena koja je bila majka za vreme socijalizma tako odgajala decu. Postojalo mnogo majki koje su radile. Ja sam jedan od primera. Ja sam sve vreme radila čak i kada sam dobila decu. sad kad uspoređujete praktički ta dva sistema, e, taj socijalistički i ovaj današnji, ako govorimo o tim promenama koje su uticale i na vaš, a i na kraju krajeva i na njihov život. Koliko vam je iz te perspektive zapravo isto tako zanimljiva trenutna situacija u Češkoj, pa i u samoj Evropi, jer vidimo da se neke stvari očigledno Koliko vam je to inspirativno? Tak, e, moje metoda je vlastne vždycky zaznamenavat. Moja metoda je da uvek snimam onome što se dešava sada i ovde. Ukoliko snimate dovoljno dugo, primetit ćete da isplivavaju situacije koje mogu da budu upoređene. Ja nisam tip e, reditelja koji unapred smisli šta bi želeo da upoređe. Teško da ste i u ono vreme unapred mogli da znate kako će se promene desiti, Možete li, možete li zapravo napraviti tu paralelu sa kraja 80-ih, odnosno 89. godine i plišane revolucije sa možda trenutnom situacijom? Uh, období normalizace, to je 80. leta, u nas byla taková doba bez uh, naděje. Uh, tokom 80. godina mi smo živeli bez nade, ništa se nije pomeralo, ceo svet je bio utrno, tako se to kaže na češko, praktično na stand-by. Onda je došla revolucija koja je predstavljala erupciju nade, eksploziju nade a kasnije se polako do života vraćala ljutnja ljudi, bespomoćnost ljudi, ali u na drugačiji način nego pred revolucijom. E? Rekla bih da se trenutno u Češkoj nalazimo u vremenu velike de depresije koja proizilazi iz velike korupcije u političkom sistemu, a nemogućnost i bespomoćnost ljudi da bilo šta promene arogancija. E, upravo su bili predsednički izbori u Češkoj, e, tokom kampanje i pre izbora se opet pojavila nada i ljudi su verovali da e, kandidat Schwarzenberg može da promeni situaciju. To je bio kandidat za koga smo verovali da bi mogao da donese bolju atmosferu u društvu, <laughs> ali imajući u vidu da on nije pobedio, da je pobedio drugi kandidat, rekla bih da opet dolazi vreme depresije. Ali to je veoma sveže, to se sve desilo pre nedelju dana vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Pa... Još samo jedna zanimljivost. Predizborna atmosfera je uh, kod mnogo ljudi probudila želju da se angažuju i pre svega govorimo o mladini. Naprimer, moja čerka trenutno uh, ima ideju da pronađe ljude koji, uh, koji se zanimaju za iste stvari u političkom smislu kao ona i da se politički malo angažuje. <laughs> A sve se dešava preko Facebooka. Tako da mislim da možda nešto može i da se promeni. Koliko je vama ta sada situacija inspirativna? Koliko će to biti deo nečega što ćete vi u buduće raditi ili što već možda radite? Vždycky v tom smislu, že uh, Ja radim na projektima gde skupljam materijal i i pratim živote 20 e, različitih osoba i naravno ova situacija će se odraziti na način na koji ti ljudi razmišljaju. I sve ono što se dešava u našoj zemlji će se uvek naći u filmu e, preko komentara, misli, načina razmišljanja ideja koje se na primer sada kada govorimo o predizbornoj atmosferi u zemlji, možemo da vidimo kakav je utjecaj imala na jednu od e, junakinja mog budućeg filma, to je žena koja je bivša narkomanka i koja pokušava da živi uh, ne, bez, dro, bez uh, korišćenja droga. Ona radi u restoranu, u kafani, ima dete, a ona je, na primjer, odlučila da će u restoranu i u svojoj zajednici nagovarati ljude da glasaju za Schwarzenberg. I upravo smo snimili taj trenutak kada ona u toj svojoj kafani nagovara ljude eh, da glasaju ovako ili onako. Uh, ona to radi na sebi <laughs> samo svoj način, na primer, tako što objasni ljudima da je veoma dugo živela u sranju, a dalje tako uopšte neće živeti. <laughs> tako da se dešavanja, izbivanja iz zemlje nalaze u filmu preko ljudi koje ja u stvari pratim. I kako uspevate zapravo u svemu tome, uh, tako tim nekim situacijama poput te, pa na kraju krajeva i tim porodičnim koje su poprilično intimne, da nagovorite ljude, odnosno kako uspijete da sakrijete kameru od njih, da se oni ponašaju potpuno prirodno kao da te kamere nema? Pa no, e, to je eh, samozřejmě hrozně důležitý a... To je od izuzetne važnosti, ali većina ljudi se na to već navikla. Mi imamo užasno mnogo materijala, tako da bih rekla da kada dan snimanja počne, ti ljudi su malo kruti dok se malo ne opuste, međutim kako dan odmiče, oni su sve opušteni i na kraju se to pred kamerama uopšte ne prepoznaje. Hvala. Hvala puno. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. mislim, bila stvar o Čekiću i Nakovnju, bar mi to tako zvuči. Kovarna i tri sestri. Ne znam da li je do mene, ali nekako mi se čini da o, ovaj, gotovo u svim ovim pesmama koje smo imali prilike da čujemo ovih čeških bendova dominira harmonika. pa i meni se isto čini. <laughs> Samo nek je veselo. Slični su, baš su slični. Da, pa evo, e, ovaj kupek će biti poprilično dinamičan. E, razgovor sa Helenom Tresnikovom je zapravo završio. E, A, Kupek je ispunio i onu edukativnu crtu u svom punom imenu, pošto smo se malo edukovali i o češkoj muzici. Istina nije bilo puno priče o muzici, ali nadam se da će nekom drugom prilikom biti i toga. E, poslušali smo Helenu e, koja je pokušala da objasni zapravo kako je kako je uspela da snimi jednu porodicu 37 godina i to ono što je možda e, najbolje od svega, verovatno ni sama nije slutila zapravo kakvim će promjenama se i ta porodica, a zapravo i Čehoslovačka onda i čitavo društvo u Češkoj naći tu govorimo naravno o padu Berlinskog zida i tako dalje i tako dalje. Dobro. Dosta je bilo srednje Evrope, mi se vraćamo ipak na ove naše balkanske krajeve, e, pa red bi bio da Jelena predstavi šta je ono što nam dalje sledi. Pa da, ono što nam dalje sledi su Katarina i Borko, organizatori Skrivenog Beogradskog Underground festivala i ono što će nam oni reći, to jest pokušati objasniti kako su oni to organizovali, jer u pitanju je 10 dana, od 1. do 10. marta, svaki dan, e, sjajan već program koji uveliko traje. A kao uvertiru toga, evo, poslušat ćemo dve stvari. Plastic Sunday, Where Do I Begin. E, nažalost, oni su već svirali u petak, pa ko je bio, bio, ko nije, neka ne propusti onda Fitness koji nastupa u četvrtak 7.3. i slušat ćemo njihovu pesmu Srce. E, oba benda su gostujuća, Plastic Sunday iz Niša čak, Fitness iz Kragujevca, pa onda slede Katarina i Borko. E, su ti objasnili zašto skriveni? Pa, skriveni valjda zato što, ne znam, underground je vazda skriven. Podrum, pasaž, dosta skriveno. Za nije dovoljno onda reći underground. Treba <laughs> nazvam. Trebalo je učiniti zanimljivim taj naziv. Dobro, bolje zvuči zbuf nego samo buf. Pa da. Plastic Sunday. umjetnička programa od edukativen karakter. Dakle, e, drugi je skriveni Beogradski underground festival u Podmornici, yes. Beogradskom underground podrumu. E, pričamo sa Katarinom i Borkom koji će nam reći nešto više o desetodnevnom sjajnom festivalu koji se trenutno dešava ovde i zbog kog smo došli. Dakle, eh, šta se dešava i kako je uopšte nastala ideja i prosto koliko je teško organizovati jedan ovakav festival, a budući da je vama ovo drugi po redu, čini mi se da se snalazite. Ćao svima. E, da, drugi jubilarni. E, prvi je prošao ok, ali je bio mnogo manji, kraći i skromniji od ovoga. Tek smo prvi put to radili, pa je bilo malo manje za početak. Ovo ovaj je baš ambiciozan i da, jeste teško <laughs> organizovati festival. E, ali ako imaš entuzijazam i želju i puno naših prijatelja, muzičara, bendova, kantautora, DJ-eva koji su se svi odazvali, onda i nije toliko teško. Znači, uopšte nije bilo teško pozvati i okupiti ovoliko imena, kojih je stvarno dosta, od petka, 1. marta, pa sve do nedelje 10. Vi imate svako veče po tri ili jedno veče, dva ovaj, dva benda ili dva kantautora. Evo baš večeras eh, je ne, eh, ponedeljak, četvrti i veče je kantautora. Tu su tri mlada čoveka, Damjan, Andrija i Alek, koji evo upravo sviraju i prosto, eto, znači, recite nam nešto malo više o tome. To je nešto što smo radili pre festivala, što mi zovemo VRP, to jeste večer oko poezije. Uh, E, i koje se dešava ovde kod nas često ponedeljkom, da ne kažem svakog ponedeljka, jer e, nismo pronašli dovoljno kant autora u Beogradu da bi, da bi bio svakog ponedeljka neko novi. Te evo ovom prilikom pozivamo kant autora Beogradske, javite se, dođite da gostujete na Vrpovima. Ne samo Beogradske, ne samo Beogradske, već i Srbije, Hrvatske, Kosovic, sve da zove. Normalno, širom sveta, evo, upućujemo poziv sa Grenlanda, nek dođu, Island isto ima jake kantautore. Ove, ovaj, da, E, tako da je e, ponedeljak tradicionalno e, kantautorsko veče, pa smo i u sklopu festivala zvali naše prijatelje koji su već svi svirali ovde ranije, e, da dođu eto, da u, uvesele ovaj ponedeljak. Dobro, Katarina, ti nam e, reci nešto malo o ovom odabiru i kako se on desio. Prosto, onako, ovde neka prijateljska atmosfera vlada, pa mi deluje nekako da je tako i došlo do, do odabira bendova koji će nastupati u ovih velikih deset dana. Manje više, sve su to bendovi, skoro svi, većina je svirala već kod nas, E, pa smo ih izvali da, da učestvuju na festivalu. Malo je bendova koji nisu učestvovali, na primer e, Billy Andol iz e, Sarajeva, koji sviraju u nedelju, 10. marta. Ostatak e, Osta... su sve već dobro Ostatak poznati Ostatak su već domaći. dobro poznati, da, i svirali su kod nas. Za Dž, na primer, su domaći, oni su više puta učestvovali. E, DJ Moma Rain, koji četvr, u četvrtak će puštati muziku, kada nastupaju Auf Wiedersehen, Fitness i Supernauts. E, on je više puta puštao muziku kod nas. Da, jeste na prijateljskoj bazi. Većina tih ljudi su zaista i ljudi koji inače ovde vise s nama i družimo se i slušamo muziku i cirkamo pivo. Jeste negde ono, sko, skoro porodična atmosfera na, na tim svirkama. Stopirali ste mi onda sledeće pitanje, obzirom da je ovoliko ovaj, sjajnih bendova i ovoliko ljudi koji će nastupati na steđu, ja sam tela da pitam ko će to sve da plati, obzirom da je karta stvarno simboličnih od 100 do 300 dinara. Pa, e, ko će da plati? <laughs> to je zapravo odgovor na tvoje pitanje jeste sadržano u prošlom odgovoru. E, većina toga stvarno na, na prijateljskoj bazi bendovi ove, ovaj, su pristali da sviraju za male, da ne kažem nikakve pare, jer da, od tih karata se finansira i oprema i festival, čak i ovaj, oprema i ljudi koji nam snimaju ceo festival. Znači, to nije samo da su ljudi došli da sviraju, nego će sve da bude i snimljeno i video i audio i to će da se pojavi na DVD-u koji će se zvati Sbuf u podmornici 2013. ili tako nešto. I na kome će se naći svih ovih, izbrojali smo skoro 100 izvođača, e, zapravo članova bendova i, i, i individualnih izvođača i većina njih su stvarno bili u fazonu da, da podrže celu ideju i da sviraju za jel da, male pare, zato što je dobra ideja, dobra atmosfera i eto, kako živi alternativa ovde u, u gradu i prosto da li sve mora da se dešava na ono, prijateljskoj bazi i na uh, pro bono volonterima ili ili to može i drugačije ili ne može. Jedva opste. Jedva i eto zato smo i odlučili da otvorimo mali beogradski underground podrum gde će dolaziti demo bendovi, alternativni predstavljati svoje e, svoju muziku koju prave teško opstaje, ali eto sve na prijateljskoj osnovi. Dakle, narednih dana, utorak, sreda, četvrtak, su su neka zanimljiva imena, pa Katarina ti nam prosto onako reci nešto što, šta nas očekuje narednih dana i ono što je za nama. Dakle, festival traje već e, četvrti dan, počeo je u petak 1. marta, pa... Mnogo ih je da ih nabrajamo, ali evo potrudit ćemo se uh, E, sad u petak i subotu e, nastupali su Džubuzi Gri, Plastic Sunday i Klopka za pionira. Subota mentalna korekcija, to je ovaj e, mali David iz Ex Machine Gana. The Soxy iz Velike plane i za Dž koji su eto takođe domaći iz Čačka, oni su već nekoliko puta svirali kod nas. Nedelja trebala da bude igra staklenih perli, međutim zbog tehničkih nekih e, problema e, otkazana je svirka i najavili su koncert za 20. april. E, upad će biti džabe, E, I to veče u nedelju umesto igra saknih perli e, Drak Draško i DJ Lilu Bunibarovska su puštali neki psihodelični set. To je prošlo... Bilo je sjajno, da. da. Ne svakidašnji doživljaj da uđeš u diskoteku i da čuješ, ne znam, Pink Floyd i razne, Ken i tako muziku koje, za koju se misli da je zaboravljena. A, e, večeras, ponedeljak, jel? Nastupaju Damjan Jovanović, Andrija Babović i Alek Novak. Sva trojica su iz Beograda. Sjajno sviraju, kao što može da se čuje u pozadini i imaju specijalnu gošću koja upravo peva. E, utorak, 5. mart, Eh, The Somethings, oni su iz Beograda i sviraju manje više Clash stvari, li tako? Mm, sviraju i svoje stvari i još razne druge obrade, ali su pod jakim uticajem te muzike s kraja 70-ih Clash-a i ostalih New Wave bendova i, i vrlo su ono, mladi i puni energije i odlično zvuče. E, dalje, utorak, to isto veče, nastupaju Škank iz Čačka i Bekstvo iz Lazmija. Backstreet Lazmije takođe su naši prijatelji, više puta su svirali kod nas. To je moj omiljeni bend. <laughs> Da, imaju sjajne tekstove i sjajna je svirka i to preporučujem da se pogleda to jest da se posluša sutra uveče. Sreda 6. mart imamo Retrovertigo, Nemirni i No Partners. Ne, nemirni to je u stvari a, duo Nemirni, Đurđica i Švaba iz Orgazma. A, to je u stvari super kvartet Yeah, samo što su sad duo. Je li tako? Zovu trio. <laughs> ne, da, da. da, sad su duet. Da. da. I to isto jako interesantno, treba, treba čuti. Da. Četvrtak, 7. mart, Auf Wiedersehen, isto su svirali nekoliko puta kod nas i da, na prošlom zbufu su svirali, je li tako? uh, fitness iz Kragujevca i Supernaut Beograd, svi su u nekom kako bih opisala to? Neki new wave fazan možda. Interesantna je muzika, ne svakidašnja tre, treba vidjeti. Dobro, Super Nauta se zna, on je u principu legenda Beogradskog undergrounda. fitness je u stvari off projekat popečitelja, tako da nije, nije ista svirka, ali je jako dobra instrumentalna svirka. I plus još DJ Moma Rajn. E, koji je takođe doajen ono, beogradske muzičke scene od koga smo svi učili kad smo bili klinci, tako da sigurno će biti jako zanimljivo večer. Petak, 8. mart, imamo Optimal Problem, 300 Orange i Stuttgart Online. Sva tri benda su jeli iz Beograda. Optimal Problem, to je Borkov band, Borko svira u njemu, da. Ja sviram u njemu, tako, da, da. tako da to svakako dobra svirka, <laughs> pošto ja sviram. ne, dobro je band pub rock, onako straight, nema ništa mnogo šta se razmišlja. 300 Orange, sjajan band koji nije mnogo poznat, ali odlično sviraju. Stuttgart je većina slušalaca verovatno zna, tako da to isto veče koje ne treba promašiti. Imamo subotu i nedelju još, subota 9. mart, imamo punk Vibrator u Rikverc, da, to je ženski punk band, da, odlično sviraju e, i bend iznenađenja, a bit će verovatno i drugi bend iznenađenja jer e, su Mahaj e, otkazali koncert, sviraće uskoro april, maj možda, da. Kad, kad im bude zgodno, u svakom slučaju će biti baš punk večer, onako, da. glasno i bučno i nedelja 10. mart, Bili Andol, kao što smo rekli iz Sarajeva. Drugo lice, oni su svirali takođe kod nas, ne sećam se da li u okviru prvog zbufa i 888. Oni vuku na rokabili, je li tako? Nekim sajkobili, yes, dobra svirka. Da. I DJ tim? Um, Crash Test Dolly i Love Cuffs. Sigurno veselje za kraj festivala. Jeste. Kako i spada. I eto, samo da ponovimo još jednom, znači iz Buf skriveni Beogradski underground festival održava se od 1. do 10. marta u podmornici u Čakvitom pasažu bez broja, pa ko zna, zna, pronaći će. Ako ste propustili ovih par dana, imate priliku da nadoknadite već od sutra ili večeras su stvari, da. Pađite. Thank you. kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Car je brinuo iskusne mornare A on će nam s osmijehom još ne udok Mnogi su tada počeli psovat I ljuti to bacati kape na pod Neki su krenuli zavjere kovat Mijenjati zakone, mijenjati kod Sve jedno je Sve jedno je Sve jedno je Sve jedno je Za neposluh stotinu udaraca bićem Za zavjeru daskom elegantan hod Kukavice često treba ubjedit nož ili vrisak Kako god kapetan je kročio Dignute glave drvenom nogom je cijepao zrak Tišina i jeza odlike strave Kada je mirno potonuo u mrak Sve jedno je Sve jedno je Sve jedno je Sve jedno je Zlo je svakoga čovjeka dio Ono je nužno baš kao noć U kojoj su svi morali da slave Neko je spustio baklju na brod Sve jedno je Slušali smo Stuttgart Online superheroja koji nastupa inače u petak i slušali smo Billy Andol, goste iz Sarajeva koji će i zatvoriti ovaj festival u nedelju. E, sada, nakon ovoga, krenuće, će, pozabavit ćemo se malo kantautorskom večeri koja se inače dešava u podmornici svakog ponedeljka a oni su, kantautori su i dobili jedan svoj dan, baš ponedeljak upravo i na festivalu, tako da, dakle, sinoć e, su nastupala tri mlada e, kat autora, Damjan Jovanović, Andrija Babović i Alek Novak, svaki poseban na svoj način i e, evo moram da se zahvalim i sada Andriji što je i razgovarao sa mnom i pristao da mi kaže par reči o svom radu i delu, pa da poslušamo i Andriju. E, ono što zapravo sam e, htela da te pitam, to je i postoji li zapravo beogradska ili srpska kantautorska scena? I šta to znači? <clears throat> Pa, scena verovatno postoji, uh, e, kan, zato jer kantautori postoje a, oni nisu zastupljeni u medijima koliko bi oni zapravo trebali da budu, a, zato jer, kako da kažemo, kantatori kao posebna vrsta umetničkog izražavanja u muzici a, su duše kao i mnoge druge grane umetnosti apsolutno marginalizovane ovaj, u, u, u Srbiji. A mislim da je zapravo najveći problem taj da a, kant autorstvo, odnosno, kako kažem, možete to rok poezija, je veoma surova iskrena i mislim da ona je upravo zbog toga i bačena, kako kažemo, nekako iza neke železne zavese. Ovaj, a, u ne, a u prvi plan su stavljene neke popuno druge stvari o kojima nećemo sada da pričamo. Je, pa upravo to, znači večeras je, su tri kant autora na, na, na sceni, evo jedan se upravo i dešava, ti si bio u sredini i ono što, što si mi već rekao, ono želim da, da ponoviš u eter je da zapravo nema, ne dešava se takmičenje, ne, ti se ne nadmećeš, već prosto stvari u tome da imaš nešto da kažeš i da želiš to da iskažeš na svoj način. A Tačno, da. Niti Damjan Jovanović, niti Alek Novak, niti ja, niko nas trojice nije došao ovde da se takmiči, svako nas je došao ovde da kaže nešto što ima da kaže, ovaj, neko se popne na zgradu pa urla, mi uzimamo gitare i pričamo to na sceni. A, mislim da je zapravo najveći problem muzike danas postao upravo to što je muzika postala instrument nekog takmičenja, razorazne reality show i su doprinuli upravo tome da se sada non stop gleda na, na izvođača, da li ko bolje peva, ko bolje svira, ko bolje ima scenski nastup, ko ima bolji styling ili frizuru ili ne znam više šta. Zapravo popuno, više, zapravo što više nije važno šta ko ima da kaže. Ovaj, tako da, zbog toga je, kako da kažem, ovo što mi radimo veoma iskreno i nema nikakve doze, niti, niti neke zavisti, niti, niti namere da se bilo ko sa kim takmiči. Eh, šta je ono o čemu ti pričaš i eh, šta je ono zapravo na što ti stavljaš naglasak u svojim kantautorskim delima? Jo. <laughs> pa ne znam, s jedne strane trudim se da pišem o nekim, pa ne mogu kažem sa sociološkim pitanjima, mislim, ovaj, on je pisao Bob Dylan još pred 50-60 godina i mnogi drugi, ovaj, pa ne znam, trudim se da pišem opet o nekom uh, svetu i društvu koje nas okružuje, a sa druge strane trudim se da pišem dosta i o slobodi, ovaj, jer mislim da je sloboda najvažnije, kako kažem, najvažnije što čoveku je dato pri rođenju, ali što bi rekao uh, John Lennon uh, u svojoj pesmi Working Class Hero, uh, već pri rođenju već pokušavaju da nas putavaju i da nas usmere ovaj, kako oni žele, a mi trebamo da se opiramo tome. I mi kantautori tome i pevamo. Šta te Andrija pokreće? Šta me pokreće? Hm, nogi. pa ne znam, pokreće me, pokreće me neki, neki prkos, verovatno, ovaj, ovom okruženju koje je, je jednostavno zatrovano nekim, nekim bolesnim sistemom vrednosti. I jednostavno želim, jednostavno zapravo najviše i pevam o tome. Želim, želim jednostavno da ljudi to čuju, da jednostavno da im kažem, jer evo večeras je bilo prosto divota svirati pred uh, srednjoškolci, bilo jako puno srednjoškolaca, pošto inače ovaj, Damjan Jovanović je, kako kažemo, mlađi kantautor, ne baš član, ako kažemo, veoma mlade kantautorske scene i meni mi je veoma drago što su se danas, uh, se danas zapravo skupilo toliko puno mladih srednjoškolaca koji su došli da čuju nešto, da, da podrže i svog prijatelja i da čuju opet nešto novo, jednostavno ne sede kući, ne slušaju, ne znam, narod pita ili šta već se <laughs> daje danas na televiziji, turske serije. Ove, eto, to me upravo pokreće. Pokreće me upravo to da, ta nada da, da postoji definitivno bolje sutra. Sjajno. Um, <laughs> Andrija, ono što mene zanima je, osim večeras na ovom festivalu, gde još možemo da te čujemo? Pa prvenstveno možete uživo da me čujete po beogradskim klubovima i čorsokacima. Ovaj, takođe, osim Beograda sviram i po Srbiji, gde god da me pozovu, sviram mislim, zapravo mogu i van Srbije da sviram, nije problem, stupao sam i u Moskvi i tako dalje. Um, osim, kako kažemo, uživo, uživo nastupa postoje nekoliko video spotova i nekih uživo nastupa koji se nalaze na YouTube-u, internetu i tako dalje. Ali iskreno da kažem, nije baš izbor uh, mesta za nastupanje za jednog kant autora baš toliko širok, jer uh, danas je za, za početak vlasnici klubova prvenstveno žele da to da im muzika u klubu bude onako veselo, ludo i nezaboravno i da to bude zapravo neka onako kako se kaže hleba i gara. Uh, da to zapravo da, bude, da poruka više bude hleba i gara nego da sad dođe eto neki tip tu sa gitarom i krene nek, da, da priča o nekim ozbiljnim temama publici, jer verovatno to ne prodaje baš najbolje piće. Ovaj, a, e, mislim da je takođe tome doprinelo i činjenica da je u Srbiji jednostavno postalo jako popularno, postali su zapravo jako popularni ti takozvani tezga bendovi koji konstantno pune klubove i sviraju te iste pesme na jedan te isti način, zašto uče tu muziku jedni od drugih, ono, poješću sve kolačiće i tako dalje. Tako da mislim da je, mm, tako da na pitanje koliko sviram, koliko često sviram, ne mogu da kažem da sviram često, je volio bi da sviram mnogo ovaj, češće, ali jednostavno ne ukazuje se baš tako često prilika da se nastupi u nekom, ovaj, u, u nekom klubu. Uh, mada, kako kažem, sigurno jedan put, dva put mesečno uvek me možete čuti negde, u principu na mojoj Facebook stranici ja uvek objavljam ovaj, neke datume unapred ako imam zakazane. A, Dobro. Verovatno će sad na proleće i leto biti mnogo više nastupa. Pa to, htela sam te pitam za tvoj prvi live nastup nakon ovog Jo, nemam predstavu. <laughs> Dobro, ali zato je tu tvoj Facebook profil Andrija jest, Babović. Jest, jest. Da, zapravo znam, moj prvi nastup nakon ovoga će biti negde sredinom marta, negde mislim da je u, Res, mislim da je u Resavi, ako se ne varam, tako negde. Ovo, odnosno, to je bivša Resava, znam kako se zove. Um, e, takođe sviraću i na nekim festivalima, mislim da ću u Banja Luci svirati negde u aprilu i dobro, se tokom leta ja obično nastupam na Adi, da ima na avals, zapravo ne na Adi, nego na Avali, on ima na Avalsko leto i tako dalje. Mislim, jako puno festivala već od proleća kreću, tako da često tu ovaj, ljudi mogu da me čuju. vetra što duva ka jugu Nema ko da smeta niko da prepreči prugu Samo let, samo let i sloboda Dok ceo svet, dok ceo svet je neprodan Dok stražari dvorce čuvaju Putujem dok vetrovi duvaju Kad sam sam Kad sam sam prelećem gradove prekrivene mrazom i prašinom i nastavljam svoj let praćen hukom i tišinom samo let samo let kome nema kraja a ceo svet a ceo svet u horizontu se spaja stražari se opijaju Naši snovi se opijaju I pošto naše pesme niko ne čuje Ja letim daleko od ove Student autorima danas lako, definitivno. I nastavljajući u slobodnom duhu, čuli smo Andrinu e, pticu. U letu. I pričajući o slobodi, zapravo, evo, slobodno mogu da vam najavim i to da e, će podmornica nastaviti sa ugošćavanjem underground scena Eh, ostalih gradova eh, širom države i regiona možda, pa se tako kraj marta planira organizovati subotičko veče ili subotičke večeri, zavisno od organizacije, ali eto, eh, slobodna sam to da najavim, dakle kraj marta će se pokazati na sceni podmornice i suboti, subotički alternativci. Ja koliko mi se čini, postoji tu ideja da se ugoste i gosti iz Čačka i tako i drugih nekih krajeva, sredina. Pa postoji ideja, ali postoji i putni troškovi, na primjer. <laughs> pa mogu da naprave jednu Skype underground večer, recimo. <laughs> Kao što mi to ovdje činimo. Pa Često. Da. Blažen Skype. ok, mi nastavljamo ovaj 60. kupek, ostalo je još pola sata. Uh, uzvratne utakmice Lige šampiona su u toku, no nas to ne zanima. Uh, Anja, šta nam dalje sledi? Pa dalje nam sledi naša jel, rubrika. Neimenovana rubrika. Neimenovana rubrika. E, I naš gost se vrlo uklapa u večerašnju emisiju, budući da smo u tom punk fazonu, tematski, kao što smo onda bili u hip-hop fazonu, kad smo slušali Frankija i ostale. Tako večeras e, sa nama Radule, meni velika čast da sam e, pričala sa legendarnim gitaristom grupe Taste Rap. On mi je otkrio e, ne jednu knjigu, nego više. Znači to traje skoro 12 minuta, on je to pričao Zapravo i pričao. ti biblioteku. Otvorio mi, da, svoju kućnu biblioteku, pa bi ja to nazvala priče sa šanka, pankerski skroz poslušajte šta će nam reći Radule i zatim e, ćemo sve to da začinimo jednim punk raritetom Spebirci i My God Rod Skateboard koji su nastupali u Srbiji u maju, čini mi se, u Novom Sadu i u Beogradu. Eto. Radule Zajaši. Pa čitam ponekad kad nađem vremena. Uh, sticajem okolnosti nisam baš puno knjiga čitao, ali sam čitao nešto. Zato što puno sviraš? Ma, otprilike, znaš, ono, i, i, i ovo što, albumi bendova koje, ono, slušamo i to sve, to su mi opet neke, ono, i zbirke poezije i ovo, ono, i priče i tako to. Same pesme su kratke priče. Uh, šta je tam, uh, uh, neke knjige, knjige ono kao od ranog detinjstva koji, kojih se sećam, to je neki Jack London i, i tako neke, ono, stvari koje su mi, znaš, i tu, posle sad, sad, ako krenem da analiziram, ono, i tu ima priče, imaš puno i socijalnih momenata i priče o ljudskosti i priče o prirodi, i nekako, znaš, ono jednostavno su nas u ono vreme te knjige su nas uvodile u, u život i e, čini mi se da u stvari oni koji tada nisu čitali knjige da nisu ni kasnije čitali e, od knjiga koje, koje bih izdvojio kao jako bitne e, mogu da ono na, Prvo, moja Biblija je Douglas Adams vodiš kroz galaksiju za autostopere. Uh, drugo, čovek koji je uh, jako do, do, do detalja uh, razgradio sistem i analizirao i onda ga predstavio onako kakav je suštini, u srži od početka onoj istoriji ono organizovanja države kao uređenja dr društva je e, 1984. od George Orwella. E, nešto jednostavnije podnostavljeno je opisao u e, životinskoj farmi koja je onako kao pitkija i kraće forme pa onda ovaj, više ljudi to pročita ono sa manje zamaranja. Tu se vidi slika, na primer, e, kako e, manipulacije ljudima, idealima i svim time što se srećemo u svakodnevnom životu. E, mogao bih da izdvojim još e, da, što se Orvela tiče, on inače ima jako sjajne eseje E, niko i ništa u Parizu i Londonu, isto roman jedan kojem priča o životu, e, životu u nemaštini praktično e, gde ti ono postanu jasnije stvari pojave na primjer mislim veza na primjer između nekih ono psihičkih oboljenja depresije i tih sranja i i jednostavno e, nemanja posla, nemanja prihoda, e, sve se to odražava koliko na društveni život, toliko se odražava i na intimni život. E, u poslednje vreme, ne, poslednje vreme, u poslednjih <laughs> deset godina bih izdvojio, ne znam, George Irvinga, kako beše, samo da se setim, ima ono kao Ovo je na minija, ali ne to, nego jebo trim, zaboravio sam kako se zove knjiga. Sve u svemu jako dobra knjiga. Znaš, ono, to mi je... prim out, znaš, pa proveriš da. koja je. Da, set, bo, naći ću na neti sad ovo. E, šta bi još... ne znam kako se zove lik, a ne znam ni kako se zove knjiga, zaboravio sam. <laughs> znaš, ovaj, najbolji način da odeš malo ono mra, mračna, ono kao mra, mračna tema, ne mogu da setite kako se zove pisac, mračna tema, ali ovaj, životna da kažeš. Uh, George Irving, pičku materinu, sad ću da popizdim jebote što ne mogu da setim. Ali Orvel sjajan. Mm. Neprikosnoveni majstor. Totalitarizam. Da ali nije to totalitarizam. To, ne, u stvari, u stvari kad pogledaš, o, kad, kad, kad pogledaš 84. onda skapiraš da mi u stvari još uvijek živimo u totalitarizmu i to u ono još, još tvrđem totalitarizmu nego što je bio za vreme one e, omražene diktature. To je ono što je poražavajuće za pa za sistem je bi ga i ljudi dok ne ukapiraju te stvari ono šta je u stvari manipulacija, šta je, znaš, da ljudima u stvari treba obrazovanje, a ne, ne ovaj, e, indoktrinacija. Ali proći, znaš, nije, nije ni naš sistem, ovaj, ali, mislim, pazi, nije pazi, bitno Da, da ti razmišljaš, da ti razmišljaš, e, da te ja, da ti misliš kao ja, da te ja ubedim da ti moraš da misliš kao što ja mislim. Da, da, da. da. Znaš, da mi to, budemo to, isti, ili ćeš biti s nama, to je ta ili ćemo ti da budeš kao To je ono krajnje, da, krajnje je kraj kraja, poništavanje jest, individue. Jeste, svega. Znaš, kao cilj, kao cilj sistema, jest. što u suštini jeste cilj sistema. Pa naravno. Uh, Možda neki strip? Strip? Uuuu ne mogu da se setim opet kako se zove strip. Uh, nije Amerika Perdida ali tako nešto priča o nekoj ono kao budućnosti otprilike nešto slično ono uh, Sin city samo što je malo više razrađeno tip je 70-ih godina pisao o tome kako Ujedinjene nacije sa svojim onom mirovnim trupama u stvari idu samo i zakuvavaju ratove, što i jeste činjenica. Da je sve to da diri, da je sve to, da, da je sve to, ne samo da bi postavili, nego da bi ceo se sad, mi pričamo, ne pričamo o sistemu kao izolovanom u, u, u, u Srbiji, u Banglade, u, ne, Banglade, gde je Bangladeš, Indiji i ne znam ja šta ovo, nije, gde je Bangladeš je? Indija, <laughs> ovaj, ne znam, koje pokrajine, jel, znaš, ovaj, Americi ovo ono, nego imaš globalno jedan, jedan ovaj, globalno sistem koji funkcioniše na svetskom nivou, koji je ovo su mu samo eksponenti u filijalama. Znaš, i sad kako koji radi, znaš, ono, svi rade, generalno imaš utisak da svi rade za, za jedan centar moći, da je sve dirigovano iz jednog centra. Znaš. Uh, ali sad ću, sad ću jebote da se, da se ubijem. Sad ću da odem na, na, na ne da vidim kako se, pa ću uba, ubacit ću kako se zove knjiga. Aj to ćemo ovaj, u drugi dio. To mi je, to mi je, ovaj, to mi je isto, isto jedno onako, uh, tip, tip jako dobru, ovaj, dobru strukturu gradi. Uh, na momente pomisliš kako preuveličava i preteruje u nekim stvarima, onda staneš, pa život je takav, znaš, i život ume da ne radi nekim, nekim ono obrtima i nekim ono situacijama da se nađeš kao u filmu, kao u priči, neko kaže jebote Rim, ono kao je ovo moguće da se de, pa mi živimo u Makondu, 100 godina samoća, ajde, kad to već ono spomenem, jedan izvanredan ono Roman, ono i priču našu. Da, Markić i Borkić. Da, <laughs> ovaj... Da, ja znam. Znači, u suštini to su neke klasici. Pa, meni da, Manje ono, više, da. Znaš, manje više, više manje, ono. Znaš, uh, to su stvari knjige koje, aj, aj klasici. Znaš, to su knjige koje su univerzalne, koje mogu da se čitaju na svakom jeziku i svih ljudi da zumeju. Ja to tako kapiram i jer, jer mi kao kultura nismo izolovani i da postojimo ono mimo sveta. Ceo svet je prožet, znaš, ono, opet da sam, znaš, kao priče koje nas trenutno, ono, okupiranju, okupiraju, ovaj, znaš, ono, e, celom svetu mahom jačaju neke desničarske snage i ovo ono, znaš, kao da, znaš, ono, priča o, ta priča o čistoti krvi i ne znam ja šta, pa to je nonsens ljudi, jebote, ono, znaš, ono, e, nemoguće je da jedna kultura ostane e, imuna na uticaje kulture ove pored, sredine pored. Znaš, i upravo u tom mešanju jeste draž, ono, obogaćuje se sve. Jezik, e, raz, raz, način razmišljanja, filozofije životne, mm, ne znam, mislim. Činjenica je da treba, treba čitati i treba, treba, ovaj, treba, treba, treba kopati šta i kako, na koji način druge kulture razmišljaju i o kojim stvarima oni na koji način razmišljaju. Ošo, e, lik, jedan indijski mislilac, e, da li se zove umeto samo spozna ili tako nešto, knjiga. Na jedan ono, e, način koji, znaš, ja sad kao, ajde, de, deklarisani anarko-idealista <laughs> ovaj, čitam tog lika koji priča o meditaciji i o nekim stvarima koje se u suštini, znaš, kad bi gledao ono kao kad bi ga pakovao u neki filozofske okvire, znaš, jako to, dosta toga se e, podudara sa, sa, sa nekom ono anarhističkom idejom uređenja sveta ali on je to ono opet na nekoj drugoj, na drugom nivou, na drugoj razini ti, ti je povezao neke stvari e, gde tip ono njegov osvrt na religiju, čovek koji iskreno veruje u Boga, u, u Boga, ali ne u Boga kao, kao nekog kao, kao instrument vlasti neke ili nešto, nego u Boga kao jednu ono e, vrhovnu životnu silu, znaš, koji ti, će ti prvi reći je bi ga Bog ne postoji u takvom obliku kako ga prihvataju mahom na, na planeti ljudi, to nije to ljudi, tu ste se zeznuli, znaš, koji zagovara jedinstvo duha i materije Eh, koji eh, zagovara, na primer, da zagovara. Tip, tip razmišlja o tim stvarima je došao do nekih ono zaključaka da, na primer, nauka mora da prihvati čoveka i kao duhovno biće i da ode u te sfere što se nazivaju parapsihologijom i ne znam, paranormalnim stvarima i ne znam ja šta, da dođe do ljudske duše i da to tretira isto kao što tretira i fizičke zakone koji su dokazivi, isto kao što i teologija treba da prihvati materijalnu stranu. Ne može jedno, čovjek nije, čovjek nije podelj, čovjek, čovjek je kompleksna, ona jedna, jedna, ovaj, uh, kako bi e, kompleksna nije zajednica mešavina materije i duha jedno bez drugog ne može isključi jedno to više nije čovjek isključi drugo to više nije čovjek Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. completely different. Poštovano slušateljstvo, na polovremenu utakmica Borussia Dortmund Šahtar do Šahtar Donjec 2:0 i Manchester United Real Madrid 0:0. Kupek 60 60. put, 60. put je. Da mi neko priča da će biti 60 puta na samom početku, zaista mu ne bi verovao, ali evo. Uh, Dakle, 60. put Kupek, malo smo bili do Češke, malo smo se spustili opet do Podmornica, odnosno do Beogradskog undergrounda i festivala, malo smo pričali sa organizatorima festivala, evo malo pre smo slušali Raduleta. Uh, Jelena, želiš li nešto da dodaš? Pa, mislim da si sve lepo rekao. <laughs> ok, uh, ne preostaje nam više zapravo ni vremena, a ni, ni, ni priče, a ovo su ulice Beograda i motori koji se čuju. E, ono što bi možda samo želeo još za kraj da kažem, da zapravo da najavim vrlo moguće u narednom kupeku gostovanje Damira Karakaša. Damir Karakaš, inače, kako se to e, zove, spisatelj, pisac zapravo koji sa adresom u Zagrebu, ali ličkih korijena i nedavno je, barem tako kažu, završio svoju ličku triologiju novom knjigom, pa eto prilike da poslušamo zapravo i o čemu se radi. Vi koji ste nestrpljivi Damira Karakaš uvijek lako možete preko Google-a i naći. E, pa kad već pričamo o knjigama, onda ipak nešto da kažem. Dakle, pišite nam na thekupek.gmail.com ako ste nešto zanimljivo pročitali a, i želite to da podelite sa nama i ako vam recimo padne neko zanimljivo ime za našu stalnu rubriku koja će se baviti knjigama i možda i šire nego samo u knjigama. Ali polako, za početak o knjigama. Pa šire smo mi definisali muzikom i filmom, što ne i pozorištem. Dakle, ako ste čitali, gledali, Uličnom slušali... S čim, <laughs> s god. Ok, definitivno završavamo, treba stići na drugo polovreme. Uprava napolje. Kupek napolje. Završit ćemo Kupek sa Tower of Dudes, nešto što smo slušali na samom početku, dakle, bend iz Praga, uh, a, čiji su članovi uglavnom ne iz Praga, jeste da trenutno žive i na kraju eto, nekako se ustalilo da vrlo često zatvaramo kupek i nekim muzičkim novitetima koji zapravo nisu iz ovih naših krajeva i na kraju ćemo poslušati Davida Bovija koji je nedavno objavio novi album, a pjesma se zove How Does the Grass Grow. Ako neko zna odgovor, eto Jelena je javila mail, pa na nam i vi dopišite. Laku noć. So, yeah. Ready and go. We're recording? Yeah. Hold on. couple of years before the internet. special days And we find her to my bed the beside where I lay I picked her in the time my parents thought I was gay And increased my isolation at a Roman ballet.